26 травня 1999 року у помешканні Івана Русина ведемо з ним розмову. Розмову веде Василь Овсієнко. Пане Іване, Харківська правозахисна група збирає для себе архів, щоб за його матеріалами е, скласти словник українських дисидентів. У нашому списку є і ви, і ви знаєте чому то просимо розповісти нам про себе. От. Ну, Довільна бесіда, як ви вважаєте за потрібне. Ну, це, це дійсно е, дуже велику роботу робите і потрібну роботу, бо час біжить швидко. Е, прийде такий час, що люди забудуть е, і будуть згадувати, і якщо не буде записано це десь документально тим більше оце голос записати, то це дуже добру справу робити. Ну що я можу сказати про себе? Я не активний, е, кажуть, борець, е, і кажуть, я так, кажуть, нібито допомагав цій справі. Як я прилучився до тої дисидентської справи, е, це справа була давно, в 60-х роках в Київ я потрапив е, як звичайний е, радянський чи совєтський інженер по призначенню в 59-му році після закінчення в 59-му році е, Львівського політехнічного інституту. Спеціальність не гуманітарна, а суто така технічна геодезія. Я звичайний був сільський хлопець. Народився я в 37-му році як я вже казав, звичайно, в сільській родині. Батьки, е, мама Ксеня 902 року народження, батько Іван 86 е, го року народження минулого століття. Прожили вони е, батько 75 років, а мама 92. Нещодавно померла у Львові. Е, е, ну, Батько ваш русин, а мамине прізвище як? Теж русин, але з родини е, бабаків, якраз таких активних повстанців УПА. Навіть в селі Тучапи Городоцького району брат її Олекса був керівником того загону, який довгий час е, боролися з тими е, анкаведистами, так як нас тоді називали їх е, Червона мітла. Загинув він в Геройській, в селі їх зі всіх боків це село було окуповане, але була дуже нерівна, нерівний бій, але дуже багато і загинуло чи було вбитих тих червоних посіпак. Так що е, в якійсь мірі е, на моє якась свідомість е, формування, хоч як я був, проходив ту школу, як і всі інші, десь там, особливо в інституті, були ж комсомольцями, бо це ж ви, мабуть, знаєте, і всі знають, що якщо не комсомолець, то не приймали інститут, і багато дехто залишився поза межами, поза можливостями отримати вищу освіту. Ну, але це справа минулого. Тобто е, батьки знали цю справу, бо багато з нашого села було вивезено в Сибір. Зокрема, в нас е, е, нашу родину, тобто батька Русина, не було репресовано, якось він утримався як селянин, потім почались ті ж колгоспи, так само вступив в колгосп, тобто позбувся. Чи не дав можливості, щоб його вивезли, сім'ю, як і всі інші. Ну, але це, як кажуть, в кожного е, своя доля і свій шлях широкий. Тобто із нашої родини е, закінчило вищу освіту троє. У батько е, мав ще за Австрії закінчену гімназію, то він знав ціну освіті і тому старався як можна більше уваги і обережності, якщо можна це як позитив, давати, щоб дітей вивчити. Ну, отже, як я вже згадував, в 59-му році закінчив інститут, приїхав в Київ. Часи були як е, такі собі, значить, ще е, все дрімало, все спало, е, ще були, кажуть, ну, Хрущовська нібито відлига, але ту відлигу було таке, хто цікавився, то він знав про це, а як хто технічна людина то він і не дуже знав. Але в 60-х роках, е, вже на початку 61 60 це четверті роки е, в Києві, ну і не тільки в Києві, очевидно, всій Україні, це почалося е, святкування Шевченкіани. І от дуже багато молоді, серед них і я прилучився до національної тої ж культури, тобто до формування чіткого національної свідомості, так як кажуть, кристалізації, якщо можна сказати. Е, почалися ці ж літературні вечори, особливо в той час на вечорах, де виступав е, Дзюба Іван, е, то це було просто, він був такий любимець чи як кумір молоді. Де він проводив вечори, то там неможливо було буквально впхнутися. І в той час якраз активно почали е, святкувати оце 22 травня. Е, ну, Офіціоз спочатку е, проявив ініціативу, хотів взяти в свої руки, але хотів він цього чи ні. Офіційна частина закінчувалася десь там в день, вони там привозили ці свої гучномовці, столи, там концерти давали, але після цього. Е, я пам'ятаю, зокрема, е, не один раз, е, це було десь 63 чи 64 рік, як та може і 65-й, тоді Василь Стус, чи не тільки Стус, а і почав прилучатися до цієї справи і Драч, і Грановський, і Ліна Шкостенко, ну, і в якійсь мірі керував цією справою, очевидно. Іван Світличний, хоча він як трибун не був е, знаменитим, е, але він це все якраз спрямував. Ну і були так, е, я пригадую це точно, що каже, ну пора вже по-справжньому відсвяткувати цю дату. Виступає, наприклад, Василь Стус. І ми тоді вже вечором в сутінках дійсно починають читати ці яка офіціозно не рекомендовані в якійсь мірі, може і не заборонені, але ту ж розриту могилу чи і мертвим, і живим. Особливо е, добре читав тоді, е, був такий Петро Бойко, ага. за що він і в якійсь мірі мав певні неприємності на тому радіо, він диктор радіо. Е, гарний був теж тоді такий майстер слова Кисельов. Я не пригадую його ім'я, але він дуже добре читав, значить теж Шевченка. Таким чином, хотіли ми е, молодь та ще не хотіли, ми відвідували всі ці е, літературні вечори, і де тільки збиралися, це було наше життя, як кажуть. Е, в той же час е, ще, ну але це нібито було так офіційно, значить, нібито е, ніхто не забороняв, це так було нормально. Але в той час клубу творчої молоді, так? Е, так, це був клуб творчої молоді в якійсь мірі. Ну я не був учасником клубу творчої молоді. Я був собі, як знову ж таки, як підкреслюю, інженер, який прилучився до національної культури по-справжньому. Тобто, мушу вам сказати, це питання таке, це національна е, та е, свідомість, вона як як хвороба, як ракова, <laughs> е, яка йде, коли заражишся, то вже все. Та людина. Отак нібито людина нормально ходить, нормально на все дивиться. І потім зовсім по-іншому це сприймає. І хочеш того чи не хочеш, все більше і більше, глибше. І таким чином хочемо знову ж того чи ні, але пізніше, вже як мені е, прийшлося мати справу з е, органами КГБ, то вони навіть е, якраз і казали, ну як же це так? Вони дивувалися, що була нормальна людина і раптом стала значить, зовсім по-іншому на це дивитися. Ну, Таким чином, і в той же час приблизно у Львові е, був такий. Е, Ігор Кудин, е, мій приятель давній, значить, е, він е, віддав на той час, це було той же 64-й рік, входило таке в моду нібито напівофіційно чи навіть офіційно товариство охорони пам'яток. Тобто, що я хочу сказати, що тоді національна свідома інтелігенція вона старалася всюди, де тільки є найменша якась щілина, щоб залізти туди чи зайти туди і використати цю офіційну можливу е, е, трибуну, чи е, стіл, чи газету, чи, наприклад, радіо, де, де тільки є можливість, вони старалися тими ж, можливо, які дозволені були значить, методами, все одно повертати свідомість тої темної маси, тої, яка тільки зовсім жила пасивно, не сприймала цього всього і не розумілася. І як це дуже коротше, прогресивна якась така, е, така як е, прогресія була така, що буквально геометрична, що воно дуже... Як е, я прийшов десь на якийсь вечір, почув когось, то я вже десь п'ятьох привів наступний раз. Значить. І відповідно всі ці по-іншому стали дивитися. Тобто це вже в якійсь мірі був супротив цьому режимові. І так само тоді знову ж таки, коли вже клуб творчої молоді почав це в 64-му році, вже він е, втратив своє існування, вже їх там порозганяли. Це я так дізнався потім, бо я приучився буквально в 64-му році до активного. То почали знову ж та інтелігенція і ця молодь формуватися навколо е, е хору Гомін. Е, керівником був е, спочатку е, Полюх, потім Ященка запросили. Е, такий е, старостою того е, хору був Борис Рябокляч, син Івана Рябокляча. Цікава така теж особистість, яка його доля зараз не знаю, значить, але у всякому разі на той час це він багато як, зробив для цієї справи, щоб офіційно знову ж таки це треба було мати дозвіл, це треба було приміщення, це все десь. Е, відповідно він був е, член партії. Це ж все воно використовувалося, що ця свідома інтелігенція е, шукали таких нібито партійних людей, і вони їх висовували там, де можна було значить, щось зробити. Вони потім відповідно діставали догани за це, їх викликали на партійні збори. І або дехто з них відходив, що нібито каявся, а дехто е, позбувався того партійного квитка і вже ставав на ту е, стежку е, боротьби свідомої, ну, в рамках дозволеного, тоді ще ніхто не думав, що це буде як кажуть, примінятися репресії тюремні. бо то, що було в той час е, у Львові е, з Лук'яненком, е, з Кандиби, іншими, то ми майже не знали. Це все було настільки так. А досить великий був промір часу, що ці репресії кінця 40-х, початок 50-х років, ми просто і теж не знали, бо це таке. Хто знав, то старався значить, оголошувати, хто був причетний до цього, бо всюди воно було так залякані були значить, ці ж своїми батьками чи родичами. Тобто ти вчився, то ти вчився і мовчи, нічого нікому не розказуєш. Але почалася знову ж таки оце навколо того гоміна, е, знову спілкування через пісню, через е, е, ті ж традиції, колядки і так далі. Е, крім, наприклад, хорового колективу Гомін, тут же е, ті, що були е, позбавлені можливості клубу творчої молоді, такі митці, як Алла Горська, Зарецький, то вони з свого боку знову ж Люда Семікіна, Галя Севрук, вони робили, знову ж таки, оформляли, наприклад, ці ж колядки. Зрозуміло, що на Різдво не можна було ходити так на Новий рік. От їх використали нібито не е, релігійні, але ж все одно якісь там е, ці ж традиції, ці ж кажуть, е, ну, в всякому разі старалися все це зробити, якось пробудити цю свідомість людей, і ходили до людей, до відомих. Художників, письменників, і їх підтримували, бо на той час вже такі, як той же Штечина чи Рильський вже був помер але Тичина ще і інші, ну навіть такі художні, як, як Касіян. Ну, у всякому разі, коли до них приходили, то вони трошки якось е, е, позбувалися того страху, що їм е, вони були такі зациклені на тому страху, що вони вже нібито трошки звільнялися, відкривалися, значить, ті двері, ці віконці, світло, нібито до них якесь таке промінь приходив, і вони світліли, і вони щось знову ж таки скільки могли, чи темами творчості, чи навіть можливості, як на викладацькій роботі, теж вони трошки все-таки вже не були такі залякані. Особливим, е, але ж серед них е, були такі, як е, дуже багато допомагали нам наші таких лицарі тої свободи, як Антоненко Давидович Борис Дмитрович. Цей взагалі нічого не боявся, він е, свідомо йшов на все. І де тільки була нагода, він е, спілкувався завжди з молоддю. Бо це було е, для нього святе, саме що прийде на зміну ця ж молодь і його роль, бо він відчував себе, що вже літня людина і залякана теж була, але він, я ще раз підкреслюю, це був лицар на той час. Е, нашим таким е, провідником, як е, можна сказати, як оце ж той Мойсей, що вів, значить, він знав, куди він нас веде. Про той час 64-го чи навіть 63-го року, очевидно, мої розповіді не настільки вагомі, очевидно, вже є десь свідчення людей. Е, які активних, е, в тому числі е, теж учасників клубу творчої молоді чи інших навколо цього ще еліти духовної. Я ж знову ж підкреслюю, що я як інженер і не гуманітарій, але ж була серед тої категорії молоді національно свідомі саме така технічна інтелігенція. Зокрема, можу сказати зараз вже е, покійний світлої пам'яті е, Олександр Мартиненко. Це він же ж і потім виявився моїм подільником. Е, була ж така Євгенія Федорівна Кузнєцова, хімік, технолог, лаборант чи викладач університету, теж технічна людина, а це ж Мартиненко біофізик. Був же такий активним учасником того ж гомону, наприклад, Володимир Завойський е, і багато інших саме в тому гомоні. Е, бо так е, ці, що в університеті, тоді там був свій хор, а це була така якраз технічна в основному молодь, яка прийшла саме тоді, в 64-му, 60 це ще на початку 65-го року, прилучилась до цього. І от на тих вечорах е, зрозуміло, що е, вони не всі е, вміли співати, вони тільки як збиралися. І навіть оці ці мудрі керівники, як той же ж Полюх чи пізніше Леопольд Ященко, він навіть і не прослуховував нас. Він знав, що люди приходять свідомо, то й добре, співайте. Він не домагався якихось там особливих, значить, його вокальних даних. І от особливо після того, як вже репертуар закінчився, та репетиція закінчилась, починалися вже серйозні міркування. Ну, Пішло в той час вже і сам видав, почали зачитуватися е, якоюсь, е, я вже не кажу про Грушевського, а вже почали Донцова читати. Вже е, почали е, і інших на той час таких, які взагалі і не думали. Е, навіть КГБ і не знало, що ми його читаємо, що ми його розповсюджуємо, що ми його друкуємо е, по 12 чи скільки примірників, а особливо пізніше е, е, почали робити такі фотокопії мініатюрні з тих книжечок таких, що вони мали там десь 10 на 5 сантиметрів на чому є таких книжок, наприклад, як розстріляне відродження чи інші якісь в того авторів, як Кошелівець і інші. Тобто е, вже до цього почалася свідома така якась е, напівпідпільна е, справа. Вже почали думати, що ж нам робити, чи, чи як же це вийти з тої ситуації, як нам е, об'єднуватися в якісь там партії чи щось. І багато дехто планував об'єднатися в партію, але були, Богу дякувати, що на той час такі мудрі люди, як Світличні, інші, категорично е, відкидали цю думку і стримували, охолоджували наші гарячі голови, бо вони знали, що е, очевидно про те, що недавно відбувся процес над е, Лук'яненком, Кадибою, Вереном і іншими у Львові. Е, тобто вони знали, що і нас може така участь схопити. Ну, Тобто ми старалися це, як кажуть, нібито легально, нібито ті методи, нібито ми нічого злого не робимо. Посилалися е, на праці е, Леніна, на інші якихось тих класиків, що це нібито, е, бо офіційно вважалося як демократична країна, щось там таке, ті ж, тим більше ця відлига, але воно поступово-поступово почало закручуватися. І особливо, значить, це вже навіть останні роки царювання Хрущова вже теж він почав переглядувати свої ці ж е, такі демократичні е, нібито кроки. Е, пам'ятаєте, може, там в Москві був випадок, що він вже на цій зібранні творчої інтелігенції почав вже кулаками стукати і забороняти дещо. Так що все це він вже сам відчував, що треба, що трошки забагато він відкрив оцю. Е, як ото кажуть в зековському варіанті, ту парашу, із якої виповзли ці гади, цей сморід, це все. І він хотів закривати, але ну, все одно вже вони виповзли, йому це не вдавалося. Але ж його, як е, ми знаємо, від влади е, відштовхнули і прийшли інші молодіші, зліші. Е, ну, Але це є така е, в історії, це так складається, що той, хто е, більш-менш такий демократичний, його потім відсторонюється тоталітарна влада і приходять завжди на зміну їм більш такі радикальні, репресивні елементи. Ну, Зокрема, той же ж Брежнєв і на Україні теж вже воно швидко починає мінятися і все починають гайки закручуватися. І ми навіть почали відчувати, як вже е, так званих стухачів почали підсилати і в той гомін, і де не якась там збирається е, три-чотири 4 чоловіки, то завжди був вже хтось е, кажуть, е, підставлений. І тому вже явно, е, причому і довіряти можна, нібито хотілося, але почала якось така вже скриті, вже тільки особливо довіряли людям таким, яким знали. Але все одно е, наступив 65-й рік і почали вже вони, е, ці ж кагебісти маю на увазі, тобто цей офіціоз, нагло війти в наступ. І, зокрема, е, оце в травні, 22 травня, як вони розганяли буквально нічого не боячись, підганяли машини е, з такими мікроавтобуси чи щось таке. Їх хватали цих людей, запихали в ці машини свої ці міліцейські, буквально е, здорові такі е, треновані. Як тепер ОМОНівці, тоді їх не вони не називалися ОМОНівці, але це були КГБісти чітко і ясно. Це в 65-му, так? так? А в 64-му ще не розганяли? Ну, ще не розганяли і так явно, але е, забороняли, значить, то в 65-му вони собі дозволили вже так брутально. А так вони е, по роботах, е, по навчальних закладах вже фотографували, хто ходить. Я пригадую, як мені на роботі. Е, начальник відділу, він же був е, такий єврей, е, як Пустинський, він же і партор був. І от його перед тим викликають і кажуть, у вас там є такий Іван Іванович Русин, значить, ви його десь, щоб він не пішов туди, вони попереджали, такий був перший відділ. Ну він добра була людина, не можу сказати, що погано. І так він мені казав, Ваня, ну чого тебе туди ходити? ну, чтобы не було э, совісно, э, так я тебе пошлю в командировку. І от здебільшого вони такий метод проєктували, що вони посилають нібито відрядження. Але попереджає, е, дивись, що ти був відрядженні, бо як ти будеш, то ти будеш мати неприємності на роботі, ми тебе можемо навіть звільнити з роботи і таке інше. Ну, Такі методи вони тоді, але це в 65-му році це вже було так брутально. значить, е, І, до речі, пригадую собі як е, вони запускали е, серед е, людей спочатку таку агітацію, що що ви тут зібрались, бо людей було дуже багато. І от пригадую, досі такий був секретар комсомола Корнієнко. Як він, я чого пригадую, нього він потім навіть був якийсь секретар партійний, значить якогось там обкома чи що. Але тоді він був молодим, вони вступали вступали в суперечки, в дискусії, нібито, що все правильно, а ви неправильно це і так далі. І от е, той же ж е, філософ, який і зараз здається, філософує Шинкарук. Е, Стерво таке, значить, що воно значить, теж буквально спіною в рті кричало, що все правильно, що совєтська власть чудова і так далі, що ви такі, сякі, що ми вас от за вас кров проливали, захищали, дали вам можливість вчитися, а ви тут щось таке бунтуєте. А це той Шинкарук, я пригадую точно, бо ну і той Корнієнко. Це якраз вони е, з університету така е, прийшла була делегація їх, і ото як е, зсередини. А потім, коли нічого не виходило, що в нас були теж такі, що знали, в ті дискусії вступали, бачиш, що нічого не виходить, ну тоді просто був, не пригадую цього, чи такого невеличкий полковник був, чи Іванов, чи щось, значить, не пригадую точно, але пам'ятаю, що невеличкий, товстенький був то він так крутився, крутився, потім, значить, команду дав фас, і вони, значить, десь з кущів зі всіх цих повискакували і почали розганяти, хто супротивлявся, того машину. І... Таким чином, багато що зовсім випадкових людей потрапили тоді в ті е, райвідділи міліції, привезли, їх позаписували, значить, е, е, звідки, де, тобто вони почали за це вести ці е, чорні списки. Як далі хто там був, то я не можу сказати. Хоча в мене навіть на роботі двоє чи троє, яких я закликав туди, то теж мали потім певні, ну на все життя можна сказати, що вони залишилися в, то, в тих списках. Зокрема, такий е, мельник. Е, Зіновій, він е, потім мав велику проблему ну, е, наукових. Е, він ледве не дали йому навіть захистити дисертації. На тій роботі, коли там такі ну, шмерки, порівнюючи з ним, вони займали керівні посади, а його все значить, так на низькому місці, ну, використовували його здібності, його наукові і технічні можливості, але на такій е, чорновій, можна сказати, чи роботі, яка їм була потрібна, але зовсім не цінували його як дитину. Ну, Але мусив він покинути навіть той інститут, щоб десь захистити цю свою кандидатську дисертацію. І потім теж він мав без. Ну, коротше кажучи, вони, е, якщо попався туди, то значить в тебе вже є е, клеймо на все життя, значить, тобто на все це то совєтське життя. Хоча можна було сказати, і і воно і далі ніяких змін немає, але це е, бо при владі знову ж таки ті самі сидять, керують, бо я знаю, зокрема з тим Зіновим Васильовичем Мельником, він е, потім в відділі земле, е, інституті землевлаштування, то знову ж таки. Начальниця відділу така якась, е, він мені розповідав, шовіністична е, така тип шовіністична, що він там е, починає по українською мовою е, вимагав, щоб вести документацію. Так вона ціле мала мовін проблеми. Це вже при нашій, ці ще під час президентства Кравчука. А це е, така біда з тим, з тим, що то все. Але я трошки забагато е, наперед заскочив. Тобто повернемось до цього 65-го року. І от воно прийшла ця травнева демонстрація, потім нібито літо, трошки канікули, так десь хтось роз'їжджався. І от ні з того, ні з цього, 28 <clears throat> <clears throat> серпня, десь годині о 5 е, зранку, е, стукаючи в двері, ми жили тоді з жінкою, у нас була маленька дитина Оксана, десь 8 місяців. Е, спільна квартира була у нас кімната і в сусідів. Так, очевидно, сусідка по попередні домовленості, відкрили ці зовнішні двері, що вони вже в наші двері буквально стукають, ми не закривалися, особливо так вони буквально постукали і зразу відкривають, так що ми е, зовсім зненацька і з обшуком їх там п'ять чоловік зірвалося, це обшук робити. Ну, Зрозуміло, великої там якась е, крамолини не було. Але в той час е, ну, знайшли вони е, Грушевського, е, Русової спогади. І знайшли, що найбільше їм це якраз, очевидно, вони знали, чи слідкували, чи та сусідка домовилась, друкарська машинка, і на якій там друкували і я, і приходила така дівчина Ліда Мельник, теперішня дружина Василя Бишевця е, на літературній Україні працювала коректором. І от вміла друкувати, так вона теж друкувала цей так званий самодав. А що в чому заключалося самодав? Це в основному е, вірші е, Василя Симоненка, деякі Драча, деякі Вінграновського. Е, і такі, е, наприклад, як оце. Е, з приводу процесу над Погружальським, був тоді такий е, самведавський документ. Потім е, теж цікаво, до речі, е, Караванського такий позов до суду міністра освіти Дадінкова тоді. І, і оце ж е, його е, друкували на такому цигарковому папері по 12 примірників. Ну і знайшли вони закладки деяких з тих творів, а потім вони ж майстри, ми ж е, кажуть, е, неофіти були, е, то ми не знали, що то треба так дуже вже е, ховати, і особливо навіть відбитки друкарського паперу, це все по цьому. Це виявляється, ми, нам шкода було його викидати, бо це ж е, на той час певний був дефіцит, тобто, щоб ще раз використати, а вони хлоп прийшли і це забрали, і потім все це встановлюється, які були документи. Ну таким чином е, зробили вони той обшук, е, десь годин 5 його робили, все, тут цурки переглядували, е, все забрали, що можна було. Ну і повезли на той час обласне КГБ, це на тут на, на, на, на Липках, вона здається на. Рози Люксембург ще знаходилася. Ну, так десь ну, Ну, ми, в всякому разі, я не був готовий до того. Я знав, що щось значить, роблю, але я думаю, що чого воно, нібито все дозволено. Але тут, е, Ну і потім дізнаються вони, е, що в той же час, в той же день був арештований оце ж Олександр Мартиненко, і оце ж е, Козніцова Євгенія Федорівна, це такі мені відомі. А і далі в той день був арештований Світличний, і е, Гринь, і студентом він тоді був е, Геврич. Геврич. І ми потім дізналися, що то у Львові. Вони в всякому разі в серпні це робили такі масові, значить, була в них продумана операція. В івано франківського це ж е, Заливахо і Мороз. Мороза. Ну, У всякому разі е, почалася та так звана, е, вони там оце що допитали, все це допитували, знову ну що ми е, кажуть, ми не готові були до цього. Ми зовсім не проводили кажуть, такої освіти підпільної кажуть, якоїсь праці. Тобто ми так захищався хто як міг. Ну, в основному як захищатися? Ну так ви знали, на той час, до речі, перед тим була видана книжка така, е, е, здається, нетерпіння називалася про е, цього ж така серія була про тих визначних людей, де там про Желябова, про Піровську і іншого. Трифонова, пригадую, здається. І то ми читали вже, то вона така цікава була, по руках навіть передавали. І отож там пригадувалось, як ці ж органи дознання, яка та охранка тоді вела ці до в е, них допити. Ну, то в всякому разі старалися ми якось е, теж вже нібито, але то теоретично все було. Значить, де взяв, не знаю, де хто. І, ну і зокрема машинку де взяв. Ну купив, де купив, на базарі, за скільки, за стільки. Ну вони все собі записуються, е, кажуть, перший день, все, що хотів балакати, міг балакати, ніяких проблем. Але проходить якийсь час, вони мені, наприклад, зачитують, «Е, от ви казали, що ви ту машинку купили. Так, я купив за світ. А от Мартиненко каже, що він ту машинку купив і до вас привіз, ну так, як, власне кажучи, як воно було. Е, і він там друкував, е, і далі починаються ці очні зустрічі, починаються інші речі. Ну, Наприклад, десь за той час, коли там навколо цього гомена збирали е, гроші е, так час від часу. Ну, Зокрема, пригадую точно, е, Іван Зюба на той час був хворий, значить. Так, І от вирішив громадський діло десь послати на лікування. І от збирали там десь по 10 чи по 20 карбованців. Ну, це були такі нормальні гроші, значить це 10-20, е, якщо зарплата була десь 100 чи 120, то то 10-20 карбованців це було так відчутно. Але то збирали, так і пригадую собі, е, що саме е, в нього там щось було чи легені, чи щось, я ну, точно не можу згадувати, ну у всякому разі збирали. Один, потім ще десь збирали. І от дехто я до чого кажу, як хто хотів задавали таке питання мені, чи ви збирали гроші? Ні, я не збирав, я не приймав ніякої участі. І він мені, наприклад, через пару днів знову зачитує, а от е, той-то, той-то ну, каже, е, що е, такого-то числа дав мені, наприклад, Русин 20 карбованців. І причому сказав, що цього 10 його і 10 ще там когось він взяв. Що ви на то скажете? Ну ви знаєте, як велися слідство, значить, то проходили. І що мені казати? Я кажу, він, мабуть, щось вигадує, але але той же Сашко Мартиненко казав правду, так як воно є. Чого він казав, це Бог я знаю. Ну, але це справа минулого. Кожен, тобто міг, ми не були готові, ніякої відповідальності партійної не було. Е, спасайся, хто як може, як каже Москаль. Ну і, зокрема, інші справи. Е, а як потім стало відомо, виявляється, що вони слідкували за тою Євгенією, чи як вона себе назвала Івга. Е, е, Кузнєцовою в університеті, бо вона там активно вела серед студентів. А потім е, вона була приятелем приятелем Мартиненка. І таким чином Мартиненко, мій приятель, він, вони слідкували, на неї сіли на хвоста, як кажуть, тоді казали, потім на Мартиненка. І Мартиненко посадив хвоста на мене. І таким чином, значить, воно це все, ці зв'язки, ми не оглядувалися, коли десь йшли. І от е, потім це слідство, і таким чином, хоча особисто з Кузнєцовою не був знайомий, то потім познайомився. Але вони пов'язали, вже була така справа, як подільники, значить, е, той. І от довели нашу справу е, до суду десь аж через рік, в березні 66-го року. Тобто під час того слідства, як я вже казав, е, що спасався хто як міг. І дійсно, е, ми не були е, такими явними ну, противниками того режиму. Ми дійсно хотіли його в якійсь мірі, щоб воно покращити може його. Але і знову ж таки ніхто не навіть собі не уявляв, що його можна повалити чи щось. Ми е, в основному боролися е, за мову, що е, викладання в школах і в вузах. Ну тобто ці форми, що нібито записані були в так званій ті Конституції України, чи якісь там були ці параграфи інші, нібито і держава є, нібито і навіть представництво в Організації Об'єднаних Націй і так далі. Тобто посилалися все на навіть знову ж я вже згадував на класиків так званих в лапках. Зокрема, в той час видали були книжку навіть два томи Ленін і Україна. І от е, коли там читати Ленін і Україну, там можна було на то посилатися. І от, зокрема, пригадую такий під час слідства момент, коли е, той слідчий, я про що не, не пригадую, але він щось мене там задає питання, так я йому кажу, ну, йшла суперечка, я кажу, так це ж я в Леніна, так він мені каже, так що ви цього Леніна? Е, я так, значить, зразу кажу, що що ви кажете? Е, Та нічого, нічого, нічого. Але е, тобто, ви <laughs> розумієте, що наскільки такий парадокси виходили, що ясно, що їм того Леніна не треба було, навіть того Леніна вони не слухали і не хотіли ним керуватися. А що вже тоді казати про Конституцію чи щось інше? То все було. Така яка мазанина, така значить обдурювання світу. І, А наші люди е, теж пропагандою були одерманені, оглушені і зовсім не цікавилися тим. Хоча не можна сказати, що на той час було, е, як ото потім вже в Брежнівські часи, чи така е, ковбасна свідомість. Тоді не було і ковбаси не було, але і свідомості не було. То така була ситуація, що ж таке ми були точно, як знову ж в той період, як ото. Е, згадував той Трифонов про цю ще е, тих е, народовольців чи щось. Так, приблизно таке процентне відношення було. Тільки що вони вже свідомо йшли, вони вже, бачите, царя хотіли повалити, а ми до того не, не, ще не доходили до цього. Може, і мав якісь плани е, такі, е, дехто з нас, як потім виявилися такі е, лідери, як той же ж Михайло Горінь. чи... Е, світлої пам'яті покійний е, Чорновіл. Е, так що це дуже е, вже яка індивідуально до цього. Але на той час я відповідаю яка, за то близьке своє оточення, що ми просто хотіли. Щоб мова була наша і відповідно пісня законна, щоб ми не цуралися, щоб ми вважали, що ми є громадяни, так як весь час нас про це казали, що ми громадяни. Е, нібито і державу маємо, щоб воно відповідало дійсності так, як воно є. А насправді все було блеф. Ну, е, Теж вже воно згадувалося десь, не буду займати часу багато, як кажуть, вашу шановний Василю, бо це е, час йде. Але е, про ці періоди слідства я е, писав е, в п'ятому номері е, нашого журналу Е, якраз товариства охорони пам'яток. І зона, зветься він п'ятий номер, там якраз під назвою на Володимирській 33. Тобто, як е, зараз я не буду тим займатися, це як хто буде цікавитися, то може це вичитати. І е, дійсно це так нібито згадувалося десь років ще з 5, може більше, тому назад це було написані ці спогади, які ще ліпше пам'яталися де е, буквально до е, суду і вже е, ну, суд відбувався, як звичайно, на в ті роки суди закрите засідання на рівні міського, тобто обласного суду. І, до речі, ці судді, що нас судили, вони і далі прекрасно зараз судіюють, якщо можна так виразитися і керують е, навіть е, тими ж обласними судами і членами заслуженими Верховного суду України. Е, так що слідчі теж вони собі прекрасно себе почувають. Їх, правда, з КГБ вигнали, коли потім були певні там нова влада прийшла, але вигнали їх не за те, що вони погано щось зробили, як вони злочинці, яких би треба до суду притягувати. А просто за пенсійний час і так далі вони себе, значить, зокрема, той мій слідчий, такий е, Валерій е, Павлович е, Берестовський. Не пригадую. І от той Берестовський, він себе зараз прекрасно почуває. А не Леонід? Так, Леонід Павлович. Він... Він мою справу теж починав вести. Е, вже в 73-му році, впродовж місяця, а потім передав мене іншому. Отак було і в нас. Він мене арештовував, дуже цупкий такий, значить, був тоді ще лейтенантом, навіть не старшим лейтенантом, просто лейтенантом, дві зірочки мав. Але той вже старався. Він такий ну, мабуть, напів євреї, е, значить, е, бо по фізіономії, як ото кажуть, що не по паспорту б'ють, а по, по, по, носі чи по обличчю. Але він себе видає. І зараз, коли я видав, він в юридичній консультації працює адвокатом. Значить. Ми з ним О, часто зустрічаємось, бо він тут на Золотовородській, значить. А я тут живу е, в центрі, то то бувало, що ще як я тільки повернувся, теж з ним зустрічався. І тепер він такий патріот. Е, що він буквально е, більше ще під час війни він був тут в окупації, якось дійшло до того. Ми зустрілися якраз коли святкували оце ж е, теліго, якась була така його дата. І от ми так зговорилися, так він каже, я це пам'ятаю, нібито він був хлопчиком десь 10 чи 12 років і тоді носив, бачите в Києві е, тризуб значок на грудях. Ну то цікава людина. Значить. Я йому кажу, ну а як же так? От це слідство, все це е, це була робота, це була робота, значить. Але дослужився до майора чи до е, півполковника, навіть не знаю, бо я його останні роки бачив вже в цивільній одіганці, то таке. То я там якраз за це згадував про ці наші перипеті, як він мене арештовував, як він потім передав другому з Харкова. Тоді була це школа така була на наших цих 60 е, х е, роках вони, як є такий мисливський термін, натаскували тих борзих, е, які десь з Харкова, зокрема, чи там з Одеси, з Дніпропетровська приїжджали, бо пізніше вже вони, оце в 70-х роках, то вже вони в всіх областях були. Тоді, якщо в 65-му арешти відбулися тільки в Києві і у Львові. І десь там в Луцьку, це ж е, Шевчука чи Житомирі. чи в Житомирі десь. Е, такі. Але в тих південних містах, а пізніше вже вони і в Дніпропетровську, і в Харкові. Ну і, зокрема, з Харкова привезли були такого е, ковпак. він. То я його переконував, що він не колпак, а ков, ковпак. Е, він згодився. Е, цікава така людина, що він писав. Е, ці ж е, протоколи слідства е, поганою мовою, але я вимагав вже тоді, бо е, прийшов вже я курс з тим Берестовським, до речі, я його боявся. Він був е, психологічно, мабуть, сильніший мене. Бо так я відчував, що він задавав такі питання, що я мусив викручуватися. Ну і зокрема він е, розказав мені був такий анекдот, коли я викручуюсь, а потім як я вже згадував е, під час е, тих очних зустрічей і інших показів, що виявляється, що хтось каже, ну чи там Завойський, чи Мартиненко, чи Гринь, вони розказували так, як є. Ну, я не можу сказати, що вони кололися, вони просто вважали, що це треба так казати, що то не є крамола. Але вони в якійсь мірі збивали з пантелику інших людей, коли ті кажуть, що ні, а тут раптом той каже так. Так він мені розказував такий анекдот, каже, ти знаєш, е, Іван Іванович, е, ти так в тебе вид, як з того Абрама, е, що коли прийшов Абрам з підбитим оком, питають його, як це тобі так вдалося? Та він каже, то хотіли мені дати пінка під зад, то я викрутився і попав під глаз. Ну, ми дружно хохотали, значить, бо я е, підкреслюю, що е, насилля е, в допитах тоді, в 65-му році, не проводили. І, і ні до мене, ну Київ, в крайньому разі. Хоча потім, коли я зустрівся в тій зоні в Явасі з львів'янами, то там, наприклад, Осадчий Михайло покійний зараз казав, що якийсь там його слідчий буквально там е, лякав його кулаками, і навіть значить.